Por exemplo, vemos tanto sofrimento no planeta, tanto desemprego, tanta gente com fome. Uh, når vi ser så mange, der lider rundt omkring jordkloden, så mange, der sulter, så mange uden arbejde. Infelizmente, os nossos meios de comunicação só mostram tragédias. Og øh, ulykkeligvis viser øh, vores øh, medier kun øh, tragiske begivenheder. Saber que morrem diariamente no nosso planeta når vi ser, at øh, der dør folk hver eneste dag på jorden. 30 mil crianças de 0 a 5 anos de fome e de desnutrição. At der dør 30.000 børn øh, hver dag af sult og underernæring. É algo que mexe muito conosco. Det er noget, der påvirker os. Saber que 30 mil mãezinhas naquele por dia Når vi, når vi, når vi ser, at 30.000 møder en enkelt dag, på en enkelt dag, com seu estéreo, sem poder alimentar sua criança, vê o seu rebento partir. Uh, uden at kunne være i stand til at brødføde sine børn, ser på de små væsener give op. E os autores todos defendem que o maior estresse, a maior dor do ser humano, do ser humano é a mãe quando perde um filho. Og øh, mange forfattere de hævder, at den største menneskelige sorg er, når en mor mister sit barn. Nós sabemos dos terremotos, dos furacões, dos tsunamis. Og vi ved, at jordskæv og tsunamier og øh, vulkanudbrud dos casos de corrupção, de desvio de dinheiro, tudo isso deixa-nos abatidos. Og korruptionstilfælde, øh, alt det påvirker os. Então as causas sociais também nos abalam. Så de sociale begivenheder, de påvirker os også. Nós devemos buscar programas melhores, leituras edificantes. Uh, vi skal prøve at, at finde bedre uh, underholdningsprogrammer eller uh, ting, der sætter os uh, i bedre, i højere niveau uh, humørmæssigt. Porque estamos diariamente submetidos a uma verdadeira lavagem cerebral contra a nossa felicidade. For vi bliver hver eneste dag øh, hjernevasket mod vores egen lykke. Outro grave problema psicológico é a ansiedade. Uh, et andet psykologisk øh, faktor er uh, angst. Jeg tror, det er angst. Ansiedade. Anxiety. E as pessoas sofrem muito de depressão hoje, modernamente, porque não tem tempo para nada, vivem correndo. Og folk de lider meget af depression i dag, fordi de ikke har tid til noget som helst. De løber fra det ene sted til det andet. E parece-nos que a depressão é a maneira que a natureza tem de nos fazer parar. Og det, det kunne se ud som om depression er en, en måde, naturen har fundet på for at få os til at stoppe op. E fazer a grande jornada do mergulho interior. og få os til at dykke ned i os selv og foretage denne her store indvendige rejse. Do autoconhecimento que é muito importante para nós e que estamos sempre adiando. Den uh, selv kundskabs eller selv ja, hvad kalder man det? Selv uh, øh, knowledgements rejse. Allan Kardec na questão 919 e do Livro dos Espíritos. Allan Kardec i spørgsmålet 919 i Åndenes bog. Pergunta qual o meio prático mais eficaz de um homem assegurar a sua felicidade futura e de resistir aos maus arrastamentos. Spørger, øh, hvilke bedst praktisk måde der findes for at man kan øh, sikre sig sin fremtid og undgå at falde i unødvendige, oh, hvad skal vi kalde det? Não sei. E o Espírito Santo Agostinho lhe responde: conhece-te a ti mesmo. O Santo Agostinho Hans war, eu vou que vai Santo Agostinho Hildebrandsk, mas é eh, eh, que é Santo Augustus, Hans war, du skal lære dig selv at kende. Nós não nos conhecemos. Vi kender ikke os selv. A depressão é a maneira de fazer a gente parar e mudar, ver quais os sonhos de outrora, de infância que talvez tenhamos abandonado. Depressionen er eh, en måde, hvor vi kan stoppe op på og prøve at finde ind i os selv og finde de drømme, vi havde engang som børn. que vocação nós queríamos exercer quando crianças e que talvez tenhamos abandonado em nome de pais orgulhosos, queríamos que, que queríamos que fôssemos de determinadas outras profissões.